був непорушний. Здавалося, прикипів до свого одвічного місця, до старого стільця з квадратною циратовою спинкою. Його очі були нерухомі, тільки ледь помітно блищали при світлі люстри, яка висіла далеко від нього, і ледь освітлювала нижню половину старечого обличчя. А може, то їх пойняло сльозою? Либонь, так. Мабуть, хтось і йому підніс сьогодні чарку. Його сухі губи були міцно стулені. Здавалося, він дав комусь обітницю мовчати. Саме так подумав Тищенко. А ще подумав, що і живуть на світі отакі невиразні створіння і невідомо, чи їх щось хвилює, чи може й світ лине крізь них, як світло крізь віття самотнього дерева на околиці лісу. Але в цю мить сталося несподіване. Старі зів'ялі губи розімкнулися, і з них вилетів спів, хрипкий і тонкий, майже на одній ноті їхали козаки і з дону додому. Це був страшний спів. У напівтемному вестибюлі, де тільки німі пальта та всілякі оголошення на дошках, де німа тиша і далека, як комариний дзвін, мідь оркестру. Ілько Оверкович намагався співати в швидкому похідному темпі, але пісня лилася протяжно, скрипуче. В ній лунало щось жалібне, хоч пробивалося й звитяжне, але старому здавалося, що їм співає хвацько, молодецьки, когось пристрашує. Насправді ж він тільки стогнав і скаржився. Він доспівав пісню до кінця і замовк а у Василя Васильовича ворушився на голові чуб. І щось перевернулося йому в грудях. Зненацька йому згадалося, що він десь чув, що Ілько Веркович старий партизан, тільки ніколи не розповідає про це. Він не одважився відразу підійти до старого гардеробника, але навіть повернувшись додому, не міг забути його пісню. Щось у ній було таке, чого ніколи не чув у жодній пісні, чи й взагалі чого в пісні не буває. Тищенко вирішив наступного дня підійти до Ілька Оверковича після роботи і запросити до свого кабінету та поговорити з ним. Але наступного дня. Ілько Веркович на роботу не вийшов. Не вийшов він і через два дні. Тоді Василь Васильович узяв у відділі кадрів його адресу і поїхав на Солом'янку. Гардеробник жив у старому, мабуть, купецькому будинку по Урицького в комірчині за сходами. Лежав на металевому з тих, що стоять у гуртожитках ліжку під байковою ковдрою. І та ковдра була благенька, аж світилася. І подушка без наволочки. Не було в кімнаті жодних меблів, тільки два ослінчики та тумбочка в кутку, а біля неї електроплитка і на ній чайник під ліжком валялося з півдесятка порожніх чверток. Мабуть, старий попивав. Так, попивав. Тищенко пригадав, що на те якось скаржився завгосп. Температури у Ілька Оверковича неначе не було. Василь Васильович приклав до чола долоню, але він глухо кашляв старий страшенно зніяковів і навіть розгубився, аж натягнув до самого підборіддя сіреньку ковдру.